նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Ընտունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում չի փոխվել։ Արցախի փոխարտգործնախարարը Բրյուսելում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 26 տարեկան է։ Արցախ է այցելել Ֆրանսիայի Բուկբել-Էր քաղաքի պատվիրակությունը։ Արցախում անասնապահության կանոնակարգման նոր ծրագիր է մշակվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 2-ին ընդունել է Երեմյան Projects ընկերության ղեկավարությանը եւ քննարկել Արցախում ռեստորանային բիզնեսի զարգացման հետ կապված հարցեր։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը կարևորել է այս ոլորտում առաջատար ընկերությունների հետ փոխգործակցության հաստատումը, այն համարելով նախանշված ծրագրերի հաջող իրականացման գրավականներից մեկը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրն ընդունել է Մայրություն հասարակական կազմակերպության մի խումբ անդամների, կառույցի ղեկավար Հասմիկ Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Լրագրողների հեճեվազրույցում Հասմիկ Միքայելյանը հայտնել է, որ հանդիպմանն արծարծվել են կազմակերպության գործունեությանը եւ հասարակական հատված պետություն համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Մեր նպատակների եւ խնդիրների մասին շատ խոսեցինք եւ կարեւոր է նախագահը ուշադրություն դարձնենք մեր ընտանիքների խնդիրների շատ կարեւոր է մոր ընտանիքի դերը դաստիարակության մեջ շատ կարեւոր է դա պետության համար երկրի համար քանի որ ընտանիքը եթե առողջ է առողջ է մեր պետությունը եթե հզոր է ընտանիքը հզոր է եւ պետությունը եթերում արցախի հանրային ռադիոն է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է ազգային ժողովի կողմից հանրապետության նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանին, ով սահմանադրության համաձայն պաշտոնը կստանցնի հանրապետության նախորդ նախագահի լիազորությունների ավարտման օրը։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Արմեն Սարգսյանին հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, մաղթել հաջողություններ եւ վստահություն հայտնել, որ Հայաստանի համար ապագա տարիները լինելու են լավագույն ձեռքբերումների տարիներ։ Արմեն Սարգսյանին շնորհավորել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Մեծի տան ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի ընտրությանն անդրադարձել են միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները։ Փետրվարի 25-ից մարտի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 250 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 3000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում մնալ թելադրողի դերում եւ իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը հայտնի է եւ չի փոխվել։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը ներկայացված է փաստաթղթերում, որոնք հասանելի են նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում։ Եթե որևէ նրբերանգում կամ իրադարձությունների զարգացում լինի, մենք կտեղեկացնենք, ասել է Մարիա Զախարովան պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է Ռուսաստանը վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու հարցին։ Հիշեցնենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները բազմից հայտարարել են որոշակի փուլում Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու մասին։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական լրատվամիջոցները շտապել են Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը ներկայացնել իրենց օգտին, մեկնաբանելով այնպես, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն անհրաժեշտություն չի համարում Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը բանակցային գործընթացին։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմինե Ալեքսանյանը Բրյուսելում հանդիպել է Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության տնօրեն Դիոգո Պինտոյի հետ։ Կողմերը քննարկել են համատեղ ծրագրերի եւ դրանց իրագործման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Արցախի փոխարտգործնախարարը հանդիպել է նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եվրոպական գրասենյակի տնօրեն Նիկոլա Դավիթյանի եւ կառույցի մի շարք ակտիվիստների հետ։ Հանդիպման ընթացքում կարևորվել է եվրոպական երկրներում ապրող հայ երիտասարդների ներգրավվածությունը համազգային ծրագրերում եւ նրանց ներուժի պատշաճ օգտագործումը եվրոպական տարածքում Արցախի մասին իրազեկվածության բարձրացման եւ հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների զարգացման ուղղություններով։ Հանդիպումներին մասնակցել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի դեպարտամենտի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։ Այսօր նրանում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեության 26 տարին։ Այս տարիների ընթացքում հիմնադրամն իրականացրել է ավելի քան 330 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ, ավելի քան 1100 ծրագրեր Հայաստանում ու Արցախում։ Հիմնադրամն ունի ավելի քան 700 հազար նվիրատու Հայաստանից, Արցախից եւ Սփյուռքից։ Ըստ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կանոնադրության, հիմնադրամի բարձրագույն ղեկավար Մարմինը հոգապարծունների խորհուրդն է, որի նախագահն ի պաշտոն է Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը երեկ ընդունել է Ֆրանսիայի Բուկբել Էրի քաղաքապետ Ռիշար Մալիեի գլխավորած պատվիրակությանը, որը քարորիա այցով գտնվում է Արցախում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ֆրանսիայի Բուկբելեր քաղաքի հետ համագործակցությունը սկսել է 2014 թվականին, երբ Ասկերանի հետ ստորագրվեց քույր քաղաքների հրճակագիր։ Այս տարիների ընթացքում Բուկբելերի քաղաքապետ Ռիշար Մալիեն մի քանի անգամ այցելել է Արցախ, բայց երկու քաղաքների միջև համագործակցությունը դեռևս մնում էր թղթի վրա։ Այս անգամ Ֆրանսիայից ժամանած պատվիրակությունը եկել է քույր քաղաքների միջև հարաբերությունները գործնական հունի մեջ դնելու հստակ մտայնությամբ։ Որպես սկիզբ պատվիրակությունը Ասկերանի Էդմոն Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոցին նվիրել է գերժամանակակից ինտերակտիվ գրատախտակ։ Ռիշար Մալիեի խոսքով նրա նմանը չկա նույնիսկ Հայաստանում։ Eh bien, écoutez, d'abord, c'est dans la continuité de, du pacte d'amitié que nous avions signé avec elle, puisque իրականացրեցինք մի ծրագիր, որը դպրոցին վերաբերեցին ղեր ժամանակակից ինտերակտիվ գրատախտակ, որը թույլ է տալիս ամիջապես մուտք գործել ինտերնետ, օրինակ գրատախտակի միջոց այցելել, ասենք Լուվրի թանգարանը։ Այդ կարգի բարձր գրատախտակ է, որից քաղաքապետի ասելով չկա նույնիսկ Հայաստանում եւ պայմանավորվեցինք նաեւ նախարարուի հետ հետագա մեր ծրագրերի վրա Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի հետ ունեցած հանդիպմանը քննարկվել է հնարավոր համագործակցության բավականին լայն շրջանակ, որն ընդգրկում է ոչ միայն կրթության ոլորտը։ Elle était venue en 2014 à Boukbeler. Մասնավորապես գյուղատնտեսություն, գինեգործություն, խաղաղագործություն եւ կadrերի վերապատրաստում փորձի փոխանակում։ Մեզ հետ մեզ ուղեկցում է մեր գործընկերը Ֆրանսիայից Օլիվիե Անունով, որը այս 3-4 օրերի ընթացքում կայցելի թե արդեն հաջողված գործարաններ, որոնք գինեգործության մեջ դրական արդյունքներ են հասել եւ մարդիկ, որոնք փաստորեն գյուղատնտեսության ոլորտում փորձի պակաս ունեն կամ մի քիչ գիտելիքների պակաս, մենք մեր գործով կկիսվենք։ Ներկայիս սերնդին այլևս չեն բավարարում կրթության ավանդական մեթոդները, անհրաժեշտ է թվային տեխնոլոգիաները ներդնել եւ կիրառել դպրոցներում։ Այդ հարցում Ֆրանսիայի փորձը կարող է շատ օգտակար լինել մեզ համար, նշեց նախարարը։ Կարծում եմ մենք կարող ենք շատ լավ համագործակցել մասնագիտացված դպրոցների ստեղծման ուղղությամբ, որ เป զի մեր հիմնական դպրոցն ավարտած աշակերտները կարողանան նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալ, այնպես ինչպես որ կա դա եզնիկ մուզեան կրթական հաստատություն հաստատությունում, նույնպես եւ ունենալ համապատասխան հաստատություններ գյուղատնտեսության ոլորտում, սպասարկման ոլորտում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ ընդհանրապես մեր տնտեսության համար առաջնային ճյուղերում։ Նշենք, որ այսի շրջանակներում Ֆրանսիայի Բուկբելերի քաղաքապետ Ռիշար Մալիեի գլխավորած պատվիրակությունը քաղաքական հանդիպումներ կունենա նաև երկրի նախագահի, պետական այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Արցախի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի օթանավակայանի վարչական շենքում ռեստորանային բիզնեսն Արցախում եւ Հայաստանում խնդիրներ, ձեռքբերումներ եւ հերանեկարներ թեմայով կլոր սեղան քննարկում է կայացել։ Այդ նպատակով Արցախ էր հրավիրվել Հայաստանի Հանրապետությունում ոլորտի առաջատար ընկերություն հանդիսացող Երեմյան Project-ի պատասխանատուները, որոնց հետ քննարկվել են սպասարկման ոլորտի արկա հիմնախնդիրները, ինչպես նաև նշվել են զարգացման եւ բարելավման հնարավորությունները։ Հանդիպանը ներկա է եղել էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության կողմից անասնապահության ոլորտի կարգավորման համար մշակվել է անասնաբուծության կանոնակարգման եւ առուտների կառավարում նոր ծրագիր։ Ըստ նախարարության անասնաբուծության եւ անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանի, ծրագրի նպատակն է անասունների հաշվառման առավելագույն ճշգրտումը, անասունները բարձի թողի պահելու դեպքերի բացառումը, արոտավայրերի արդյունավետ կառավարումը, արոտների ջրարփիացումը եւ արոտաշրջանառության կազմակերպումը։ Նրա խոսքով ծրագիրն արդյունավետ կլինի նաև անասնաբուծության համախառն արտադրանքի ավելացման առումով, ինչպես նաև բնակչության զբաղվածության, գյուղատնտեսության միջջուղային հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ծրագրի կիրառման շնորհիվ Բարսիտողի անասնապահության արդյունքում նաև նվազագույնի կհասցվեն բուսաբուծության ոլորտին հասցվող վնասները։ Անցած տարվա ընթացքում Արցախում բնակվող փախստականի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիների շրջանում դիտարկման լայնածավալ աշխատանք է կատարվել։ Ինչպես նշել է աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը, դիտարկման նպատակն էր ողջել թե փախստականների որ մասն է մնում Արցախում եւ ովքեր են որ ունեն բնակարանային խնդիր, այդ թվում բնակարանների վերանորոգման եւ բնակպայմանների բարելավման։ Բնակարանային պայմանների բարելավումը չի ընդհանրում միայն պետության անմիջական մասնակցությունը կամ խնդրի ամբողջական լուծումը։ Այդ նպատակով Արցախում գործող սոցիալական հիմնադրամի միջոցով օրինակ ներդրվել է ծրագիր հիփոթեքային վարկերի տոկոսագումարների ամբողջական սուբսիդավորմամբ եւ կանխավճարների տրամադրմամբ, մասնավորապես նշել է Սամվել Ավանեսյանը։ Ասկերանի քաղաքապետն ամփոփել է 2017 թվականի տարեկան գործունեությունը։ Հաշվետվությանը ներկա են եղել ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Թովմասյանը, շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 655 տնտեսություն 2300 բնակիչ սա Ասկերան քաղաքի ժողովրդագրական ցուցանիշն է 2017 թվականին Ասկերանում գրանցվել է 41 ծնունդ, արցանագրվել 19 մահ։ Տարեկան գործունեության հաշվետվության մեջ ներկայացրել է քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը։ Կոթանի արմամբ բնական աճ կայաբնակության թիմը համեմատած 2016 թվականի հետ 9 հոգով ավելացել է։ 2016-ի համեմատությամբ 14-ով ավելացել է դպրոցականների թիվը եւ կազմում է 302, նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը 75 է, 2016-ի համեմատությամբ ավելացել է 13-ով։ Համանքի ղեկավարը անդրադարձավ նաեւ գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունքներին նախորդ տարվա համեմատությամբ 10-ով ավել 39 տոննա կարտոֆիլի բերք են ստացել, այլ բանջարեղենի բերքը քիչ է եղել 2016-ի համեմատությամբ։ 43 տոննայի փոխարեն 2017-ին հավաքվել է 39 տոննա տարբեր բանջարեղենի բերք։ Կայուն է մնացել խաղողի բերքի ցուցանիշը 64 տոննա։ 2016-ի համեմատությամբ 11 տոննա նվազել է նռան բերքը եւ կազմել է 112 տոննա, իսկ արքայանարնջի բերքը 23 տոննայով գերազանցել է 2016-ի ցուցանիշը եւ կազմել 74 տոննա։ Նշենք, որ Ասկերան համանքի հողատարածքները կազմում են 2375 հեկտար, ինչը ամբողջությամբ մշակվել է մի մասը բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության տակ են, մի զգալի մասը զբաղեցնում են այգիները եւ ցանկատարածությունները։ Հացահատիկայինների մշակության ցուցանիշները հետեւյալն են։ 17 թվականի ապստամբը կատարել է հացահատիկի ցանց 43.72 հեկտար, որից 33.27 հեկտար գարին 11.46 հեկտար ծորին։ Անմշակ են մնացել հողահանդակներ, այլ համայնքների տարածքներից ասկերանցիներին հատկացված եւ սեփականաշնորված։ Պատճառը, ինչպես նշում է քաղաքապետը, այն է, որ հողերի սեփականատերերը չգիտեն իրենցից կողմից սեփականաշնորված տարածքների տեղերը։ Ինչ վերաբերում է անասնապահությանը, ապա 2016-ի համեմատությամբ նվազել են բոլոր ցուցանիշները։ Ընդորում ամենաշատը պակասել է մանր եղջերավորների թիվը 2016-ի 620-ի փոխարեն 2017-ի ցուցանիշը 223 է։ Պակասել են խոշոր եղջերավոր վիրավորների, խոզերի, ընտանի թռչունների քանակը։ Համայնքի ղեկավարը հաշվետվության մեջ անդրադարձավ նաև 2017-ին Ասկերանում իրականացված շինարարական աշխատանքներին։ Վերանորոգվել է երկու զոհվածի ընտանիքի բնակարան, սկսված է երկու տան շինարարությունը երկու բազմազավակ ընտանիքի համար։ Բարեկարգվել կանաչապատվել են փողոցները, լուծվել է փողոցային լուսավորության հարցը։ Չլուծված հարցերի շարքում համանքի ղեկավարն առանձնացրեց աղբանոցի բացակայության հարցը, որի պատճառով քաղաքի մակրությունը պահպանելը դժվարանում է։ Հաշվետվությունից հետո համանքի ղեկավարը պատասխանեց բնակիչների հարցերին։ Տարեկան հաշվետվությունը գնահատվեց բավարար։ Բելլալալայան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան, տաքություն։